esploristoi creis artefaritan embrion. En la biologio, la fecundigo de ovocelo per spermo en la laboratorio estas ciu tagajo. Nun, tamen, esploristoi assertas che ili productis embrion tutte sentio. Israelae sciencistoi informas che ili bredis vivajon quiu tre similas al embrio en stadio de decquar tagoi. Ili faris tion el praceloi, set tute sen spermo cae ovocelo. Ien hom simila creitajo, bredita en la laboratorio, tutte sen ovo celoi cae spermo. Tiun successon de esplorado comunicas esplorista te amo el Israelo. Oni lautio productis embrian modelon quiu tre similas al homa embryo en stadio de dec quartagoi en la patrina sino scripas la scientistoi de la Weizmann Instituto en Israelo, en faca periotaggio. La creitaggio crescis sen trovigi en utero. Lau proprae indicoi, la esploristoi utiligis praceloin, ciuin ili remetis al tre frua stadio la tie nomata naiva stadio. En tiu stadio, la praceloi ancora o capablas disvolvigi al ciu formo de cielo. Tiu stadio correspondas alla sepa tago de natura embrio. Ie tiu tempo, gi exemple, ennestigas en la utero clarigas la sciencistoi. Ili tractis parton de la celoi tiel, che la celoi el formis placenton, ovo flavan saceton, au la exter embrian mesoderman membranon, ciu fin fine formas la corionan saceton. Tiui structuroi normale elvolvigis exter la utero, dum octagoi. Gis nun, dum la unuae semainoi appenao eblas esplori la disvolvigion de embrio, nome pro eticae cae technicae causoi, diras la comunico de la instituto. La unua monato estas plei parte nigras catolo diras la estro de la esplorista te amo. Nia homa embria modelo, quiu estas cerpita el praceloi, ofertas etican cae alireblan ebletson por rigardi entiun tirceston. Gi precise imitas la disvolvigion de vera homa embrio. precipe la eston de gia ege fajna architecturo.